річка. Одного разу ішов якось дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? Жабка скрекотушка. пустий мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається, а хто хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик. Пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка та вовчик, братик. А ти хто? Хро, хро, хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички реве й питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрябутушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я Ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гау, гау, гау. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.